faksa do faksa. Ranije smo pričali o Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, njegovoj novijoj povijesti, uspjesima, projektima i planovima za budućnost. Najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta godinama je razvijala svoje studijske programe i smjerove. Koji su to studijski programi i smjerovi rekao nam je prodekan za nastavu, profesor doktor Krunoslav Zmajić. Pa što se tiče samo Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku mogu istaknuti da mi zaista imamo sve studijske programe unutar same vertikale, što znači u stvari da imamo prediplomski stručni studij, s tim da se on izvodi jedan dio na našem dislociranom studijskom programu u Vinkovcima. Tamo imamo dva studijska programa, to su u stvari poljoprivredna mehanizacija i agrarno poduzetništvo. U istom momentu u Osijeku imamo također dva studijska programa, a to su u stvari bilinogojstvo, smjera ratarstvo i imamo ovaj, studente tehnike. Svakako da ono što je karakteristika i dobro reći za taj prediplomski stručni studij, on u stvari podrazumijeva da nakon završetka studijskog programa studenti, odnosno dobiju naziv stručnog prvostupnika i imaju 180 ECTS bodova, što u načelu znači da uz određenu e, ispite razlike mogu nastaviti u vertikali na samome diplomskom sveučilišnom studiju. Ono što su cjelokupni, odnosno ti programi koncipirani, e, sva četiri studija studijska programa bazirani su velikim dijelom na stručnoj praksi, tako da negdje studenti koji završe te studijske programe imaju negdje oko 750 sati stručne prakse, a preostali dio uglavnom se odnosi na teoretsku i praktičnu nastavu, odnosno dio laboratorija koja se u stvari od u različito pojedinim studijskim, studijskim programima. S druge pak strane, kada govorimo o prediplomskom sveučilišnom studiju, također imamo u stvari jedan studijski program koji se zove poljoprivreda. Unutar toga studijskog programa poljoprivreda imamo pet smjerova. To su u vertikali agroekonomika, to je bilinogojstvo, zootehnika, hortikultura i mehanizacija. E, također studenti dobijaju naziv završeni prvostupnik sveučilišnog studijskog programa poljoprivreda, odnosno određenog studijskog programa koji su studenti završili. E, također imaju 180 ECTS bodova kada dobiju tu samu diplomu i imaju mogućnost nastavka studija izravno na diplomske sveučilišne studije bez ikakvih ispita razlika i svega drugoga. Možda razlika ili specifično za razliku od e, stručnih studijskih programa, tu imamo znatno manje prakse, odnosno imamo 75 sati prakse koje ga studenti moraju proći, uz svakako terensko nastavu laboratorijske vježbe koja se odvija na pojedinim studijskim programima. I karakteristika je u stvari da mi kroz te prediplomske specijalističke studije već tada želimo na neki način osposobiti i osposobljavamo studente da oni mogu organizirati e, određenu poljoprivrednu proizvodnju, da li ona bila na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ili se ona odvijala u velikim e, trgovačkim, odnosno velikim poslovnim subjektima. E, ono što je na neki način ugledano u studentima prediplomskoga, njihov krajnji cilj svakako je nastaviti dalje na master studijskom programu, odnosno upisati diplomski sveučilišni studij. U tom diplomskom sveučilišnom studiju <clears throat> kao fakultet išli smo ka specijalizaciji na pojedine grane unutar toga, tako da smo u nekoj vertikali ostali paralelni, tako da recimo imamo studijski program agroekonomika, E, imamo također studij biljnog vojstva, ali studij biljnog vojstva sada grana na četiri e, smjera, tako da imamo po pojedinim specifičnostima kao što je biljna proizvodnja, e, oplemenjivanje e, i sjemenarstvo, zaštita, bi, zaštita bilja. Kada je u pitanju pak opet recimo hortikultura, nju smo također granali na vočarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, gdje imamo dva smjera, vočarstvo i samo E, ovaj, vinogradarstvo i vinarstvo s jedne strane, s druge strane pak opet imamo e, proizvodnju e, cvijeća i povrća kao jedan poseban studijski program i imamo ekološku poljoprivredu kao takvu. Uz to također imamo zootehniku, ona ima tri svoja smjera, ona ide na hranbu domaćeg životinja, specijalna zootehnika i lovstvo i pčelarstvo kao takvo poljoprivredna mehanizacija, odnosno mehanizacija, ostaje i dalje samo mehanizacija i na neki način s time se u stvari poljoprivredni fakultet e, odnosno e, zaokružio cijelu cjelinu unutar same poljoprivredne proizvodnje i za potrebe na tržištu rada za područje cijele istočne, e, cijele istočne Hrvatske. Hoćete se javiti? Ne. E, šta je sa postdiplomskim, onda studijima, je tako? Da, da. Također mi imamo mogućnost znači, za daljnju specijalizaciju, to su u stvari post-diplomski studij, imamo post-diplomske specijalističke studije, oni traju godinu i pol dana, tu se dobije još veća specijalizacija, tako da imamo recimo upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom kao jedan od specijalističkih e, studijskih programa. Također postoje i drugi specijalistički programi unutar samoga stočarstva, odnosno odnosno unutar samoga ratarstva, a ono što je u stvari na neki način e, kruna, to su u stvari doktorski studiji. Imamo jedan doktorski studij koji se zove poljoprivreda, ali u toga, unutar toga doktorskog studija imamo sedam smjerova, od smjera agroekonomike pa do e, i programa ratarstva, odnosno bilnogojstva, zootehnike, i svega drugoga unutar toga. Tako da smo jako široki u stvari omogućujemo stjecanje doktora, odnosno doktorata, odnosno doktora znanosti iz cjelokupnog područja a, biotehničkih znanosti, odnosno iz cijelog područja same poljoprivrede kao takve. Jesmo prešli sve, jesmo. Uh, zanima me, sad ste spomenuli doktorske, koliko je možda izašlo ovaj, doktora znanosti sa poljoprivrednog fakulteta u Jako puno, jel? Da. da. Da, što se tiče ovaj, doktora, mi možemo reći da mi u stvari upišemo, s obzirom na ove studijske programe kakve jesu, upišemo negdje otprilike između 20 do 25 eh, doktora znanosti, ono što mi se možemo pohvaliti da veliki dio tih doktora znanosti u stvari, odnosno budućih doktora znanosti, studenata na doktorskom studiju dolaze iz privrede, odnosno iz samoga gospodarstva, gdje stječu određene dodatne kompetencije kako bi mogli eh, transferirati to znanje i u svoje gospodarske subjekte, odnosno za cjelokupno gospodarstvo gospodarstvo i s tim smo veoma ponosni, a možemo reći na godišnjoj razini to bude negdje između 3 do 5 doktora znanosti. Kreće nova akademska godina. Brucošima je potrebna malo veća podrška oko upisa u prvu godinu i snalaženja na fakultetu. Tko to najbolje radi nego studentski zbor? Kako vam studentski zbor Poljoprivrednog fakulteta može pomoći, reći će nam predsjednik zbora Dominik Razman odmah pri upisima imamo direktan kontakt sa brutošima, mi im pomažemo direktno da se upisuju na fakultet, e, mi im pokazujemo gdje je referada, objašnjavamo gdje gdje ko šta stoji, šta radi na fakultetu. Također kada krenu, odmah ih se, kada dođu na upise, odmah ih se informira da na našim službenim e, stranicama na Facebooku imamo službeni profil, službenu web stranicu i da, da e, preko toga najčešće komuniciramo sa brutošima, tamo se oni mogu informirati o svemu. U rad studentskog zbora može se svaki student e, fakulteta i brucoš i više godina uključiti, bez obzira što nije na papiru u studentskom zboru. S, nama i treba podrška naših studenata posebno za projekte koji dolaze. To su, na primjer, studentski časopis Fenix, tražimo autore e, članaka, studenti mogu slobodno nam poslati neke svoje članke, mi ćemo ih objaviti. Stižu nam mnogi projekti, na primjer, Karijera Day, PFOS, Agro PFOS Day i e, okrugli stolovi s nekim poduzetnicima kojima u kojima želimo tim projektima zapravo nekako da naši studenti ostvare prvi kontakt s nekim možda budućim poslodavcima i tu nam svakako uvijek treba podrška studenata i svako se može priključiti u radu student, studenta, studentskom zboru. A sadašnji, sadašnji studentski zbor je izabran na mandat od dvije godine, znači do 2019. godine i onda će se tada raspisati novi izbori i onda se tada još može službeno jel, ući u studentski zbor, ali do tada nema nikakvih problema. Studentski zbor je apsolutno otvoren za sve studente kreće studentska strana emisije gdje zapravo okupljamo e, sve studente u ovom slučaju poljoprivrednog fakulteta koji će možda iz malo drugačije perspektive opisati ipak ovaj proces studiranja jer kada razgovaramo sa ja bih rekla predstavnicima službenim predstavnicima fakulteta onda to zapravo ovaj izgleda malo službenije ali svi znamo da nekako studentska priča bez obzira na e, e, sve obveze koje zapravo studiranje donosi je i malo light ipak verzija tako da ovaj dio emisije ovaj, slobodno e, možemo ovaj, razgovarati o pozitivnim i o negativnim stranama e, studiranja, ali konkretno e, na Poljoprivrednom fakultetu moj sugovornik Ivan, student pete godine, što studiraš i ovaj, koje su tvoje nekakve ovaj, zapravo interesi i ciljevi bili pri upisivanju Poljoprivrednog fakulteta? Lijep pozdrav slušateljima, ja sam Ivan Šarić, ja sam evo kao što je rekla voditeljica, ja sam druga godina diplomskog studija mehanizacije. E, kad sam se odlučivao koji fakultet, smjer mehanizacija je bila moj jedini izbor. E, njega sam jedinog stavio na, na, moguće, na moguće izbore i na susreću upisao sam. E, Od uvijek sam htio to studirati jer s time se bavim već dugi niz godina, imamo obiteljski posao samo u tome sam se vidio i svake godine sve više i više volim e, taj posao kao i samo zanimanje. E, Morat ću te prekinuti, oprosti, molim te. Ovaj, ti si mi sada prvi student sugovornik koji imao samo jedan odabir prije upisu na fakultet, jako hrabro, ali opet s druge strane nekakav poticaj vjerojatno imaš od roditeljske perspektive koliko je zapravo to ovaj, utjecalo na tvoje daljnje ovaj, nekakvo opredjeljenje i struku. Pa svakako da je bitno potpora roditelja, ali oni su meni ostavili e, otvorene e, ruke da ja biram što god ja želim. Mogu sam izabrati bez problema i psihologiju, recimo na primjer hrvatski jezik, knježenost. ja sam odabrao mehanizaciju jer tome se vidim. E, već tada sam imao svoje neke ambicije, svoje neke planove koje samo nadograđuju na fakultetu. Znači, fakultet sam shvatio kao mjesto gdje ću ja samo razvijati svoju ideju, a ne gdje ću samo upijat što mi neko drugi nameće. Znači, e, jedan kritički, malo drugačiji osvrt ovim e, zapravo, formalnom sustavu obrazovanja, a zapravo e, dobra podloga prakse. Koliko je evo do sada, s obzirom na tvoje studiranje, si imao priliku uopće imati nekakav praktični dio uz ova teorijska znanja? Dobro, što se tiče praktičnog dijela, svako će se moći složiti, čak i uprava fakulteta da smo tu slabi, s obzirom da je mehanizacija takav smjer gdje se traži e, široko praktično znanje, tako da neki studenti možda koji, koji dolaze iz centra grada, njima malo to bude teže, ali fakultet se pobrinuo sa partnerima, okolnim znači firmama u okolici Osijeka, sa svojim pokušalištima, da se studentima omogući i praktična nastava. Praktična nastava se e, održava e, svake završne godine, znači na kraju prediplomskog studija treća godina i odnosno druga godina diplomskog studija, gdje se, e, gdje se ima otprilike 75 sati prakse e, i tako da studenti odlaze na, u firme e, u okolici Osijeka gdje mogu okuziti zapravo što znači raditi kao tehnolog, e, mehanizator u tim svim postrojenjima i što je zapravo nekakav opis e, smjera mehanizacija? Mi iz novinarske struke, kad kažemo mehanizaciju, onda meni prvo što padne na pamet je možda neko tehnička podrška, montiranje, priloga, sve ono što radi neko drugi, a što mi treba nekakav stroj. Jesam li možda na tragu toga ili sam totalno otišla u krivom smjeru? Pa, sto posto ste u pravu, samo je to vrlo, što ste vi rekli, dosta, dosta usko zapravo mehanizator njegov opis posla je vrlo širok. Nje on daje, kao što ste rekli, podršku u proizvodnje hrane. Kao što znamo, hrana se ne mogla e, proizvoditi na tako suvremen, brz i kvalitetan način da nema mehanizacije, stoga je potreba neko ko će to i znat odabrat pri samoj kupnji u nekoj firmi, ko će to voditi e, računa o njihovom servisu, jer svaki stroj ima za sebe propisane, eh, propisane vremenska razdoblja, to jest intervale kada se treba pregledat, to jest servisirat, neko treba biti eh, ko će biti na raspolaganju 0-24 sata, eh, priskočiti i popraviti, to je pozvati onoga ko će to moći riješiti taj problem. Student kada završi poljoprivredni fakultet smjer mehanizacije, on je osposobljen u područjima proizvodnje, korištenja i održavanja poljoprivredne mehanizacije. Sam time on je i osposobljen za poslove vođenja tehnoloških parkova u poljoprivrednim poduzećima, može voditi recimo nekakve poslove e, konstrukcije i proizvodnje poljoprivrednih strojeva, transportnih uređaja i može sudjelovati u, u pogonima za doradu i sušenje poljoprivrednih proizvoda. To recimo rijetko ko pomisli na to, ali vrlo je bitno i e, znati upravljati i održavati strojeve za doradu i skladištenje hrane. Koliko ćete zapravo u daljnjem radu, s obzirom da smo ranije razgovarali sa studentima i agroekonomike i ojstva i, i zootehnike, pa smo zapravo pokušali povezati sve ove tri struke, ja bih rekla koliko u budućnosti morate surađivati, koliko je usko povezano eh, da, da bi zapravo ovaj, vaš smjer funkcionirao, u stvari vaša struka funkcionirala, funkcionirala ili ste sami po sebi dovoljni eh, kao stručnjaci u tom području? Pa nikako nismo sami sebi dovoljni. Eh, pokušalo se pokušale su te firme i institucije koje se bave proizvodnjom hrane da, da samo zapošljavaju recimo ratare, to je bilinogojce u, nadi da će i oni znati e, preporučiti stroj koji je dobar zato e, popraviti ga eventualno e, no u zadnje vrijeme se to ispostavilo vrlo lošim, lošom praksom tako da se odlučili na sve veći broj zapošljavanja mehanizatora. E, što dovodi do toga da u zadnje vrijeme sve veća potražnja za mehanizatorima čaka, čak je to zanimanje postalo i deficitarno. E, govoriš o strojevima, ja ne znam, sad ne mogu uopće zamisliti koji su to strojevi u pitanju, ali dobro, nažalost radio nije vizualni medij, ali ovaj, možeš li, molim te, nekako približiti ipak slušateljima e, što, kakav je to stroj, što točno radiš sa njim i ovaj, koje su nekakve funkcije s kojima laički kažem pod navodnicima, barataš što kad se on pokida, što taj stroj radi? Uf, pa, pa recimo da ima puno, puno, puno strojeva različitih za različite namjene koje čak ni mi na fakultetu sve ne stignemo obraditi za ovih pet godina. Na što se ljudi tek, tek e, specijaliziraju nakon fakulteta. Strojeve koje mi proučavamo, koje, za koje se mi, ajmo reći, specijaliziramo su strojevi koji se koriste u ratarstvu. Naravno, počinje se sve od traktora kao pogonskog stroja koji pokreće e, njegove znači priključne stroje. E, tu sad bi mogao nabrojati znači ima ih više, e, znači najosnovniji su plugovi, e, drljače, tanjurače, sijačice, rasipači mineralnog gnojiva, e, znači aplikatori pesticida, zaštitnih sredstava i sad se oni dijele međusobno tu u neke podskupine ali eto, nas tu najviše to e, interesira zbog toga što, što smo mi područje koje se bavi e, uglavnom takvim poslovima ratarstva, da smo recimo negdje na moru radili bi sa strojevima koji se bave e, u, koji se koriste u vinogradarstvu, maslinarstvu, recimo maslinarstvu to su neki sakupljači plodova, tresači, tresači stabala za opadanje maslina, E, višanja recimo e, postoje također kombajni za branje grožđa, orezivanje e, Jesu li to skupi ovaj, strojevi koliko evo kad bi se odlučio, mislim iako si se već odlučio u neku samostalnu, ja bih rekla, mini poduzetništvo ili kasnije onda ovaj, možda veće, koliko je zapravo skupa ta oprema i je li ona dostupna možda na ovom području ili ipak moramo negdje izvan granice potražiti ove sakupljače i sve ove ostale strojeve što si spominjao? Pa dosta su skupi, e, dosta e, netko ko tek počinje ne može mu se preporučiti da kupuje novi stroj zbog toga što on još nije upoznat e, koliko će on se snaći u svemu tome, pa sad da ulazi u neke velike kredite i u neke velike troškove, naravno nikom nije u interesu. E, svi počinju sa nečim manjim, što je naravno pristupačnije u cijeni. E, pitali ste to za ovako recimo neke specijalizirane strojeve njih je malo teže pronaći u Hrvatskoj samim time što nije, ni interes. Pa zato ni nekim firmama nije u interesu da njih prodaje ili drži na, u, asortimanju, u asortimanu. Znači sve ovisi recimo o području e, proizvodnje na tom nekakvoj E, kod nas je drugo, na, u priobalju je onda ipak maslinarstvo ili nešto drugo, znači ovisi o području. Da, ovisi o području, naravno. Jedini tehnički pojam, možda će ti sad zvučati ovaj, smiješno i možda izlazim izvan ovaj, okvira tvoje struke, ali kad govorimo o strojima jedini dio za koji mi je poznat je brtva glava. imaju li ovaj, strojevi o kojima ti govoriš brtvu glave? <laughs> naravno da imaju, naravno da. To je brtva glave dio koji se nalazi na, na motoru motor naravno je sastavni dio srce svakog recimo pogonskog, e, pogonskog stroja, traktora, kombajna i tako dalje. Da. Znači, dobro, kad bi bili na nekakvom ispitu, možda bi se čak i mogla izvući ovaj, u nekim dijelovima. A, rekao si da si druga godina diplomskog studija, znači to je sad već pri kraju zapravo, ušao si u novu školsku godinu, ovako ja vjerujem dosta i rasterećen, ili se varam, ili ta zadnja godina donosi nove nekakve obaveze, pisanje diplomskog rada i sve ostalo. Pa, zadnja godina pravu donosi, donosi zapravo neko, nekako rasterećenje, posebno ako se uđe u tu zadnju godinu bez e, ispita iz četvrte e, godine, to jest prve godine diplomskog. E, u toj zadnjoj godini su posloženi tako da se imaju izborni moduli koji se polažu, a izborne module bira tvoj mentor na, na, diplomskom, na diplomskom radu. On njih odabere kao principu da bi tebi pomogao napisati e, diplomski rad. Pa evo recimo primjer, ja ću pisati e, rad koji se, koji se dotiče poslovnog plana e, i u tome ću naravno povući modul i profesora sa drugog smjera odnosno posebno sa agroekonomike gdje ću recimo imati slušati predmet o, o troškovima. Uh koliko zapravo je bilo nekakvih kolegija koji, od kojih ti se ono, kako se kaže, dizala kosa na glavi i samo da ovo prođe i spomenio si da peta godina olakšava ako si očistio zapravo četvrtu. koji su ti kolegi možda e, izazivali poteškoće, a koje si onako bez problema položio? bez obzira na profesora ili profesoricu koja je vodila, nego mislim na, na jačinu kolegija u stvari. pa problem su predstavljali predmeti koji, s kojima nisam vezan uz struku. To su naravno neki predmeti koji se moraju e, položiti jer ja kao kad završim e, ovaj fakultet ja ću biti inženjer agronomije, pa s time se smatra da znam malo i šire od, od same mehanizacije pa ti predmeti su možda malo predstavljali problem jer mm, oni su van zone mog interesa, a naravno najlakši su bili oni koji su, koji su imali baš direktne veze sa, sa onim što ja želim e, na kraju postići spomenuo si ranije da zapravo imaš i nekakve, eh, ja bih rekla već možda razvijenu platformu gdje bi mogao nakon završenog fakulteta eh, primijeniti svoja stečena znanja, ali ovaj, evo, nekako probaj govoriti u ime svojih kolega koji su nekako najčešći i najučestaliji planovi eh, tvojih kolega sa godine, što planiraju nakon fakulteta, imali zapravo, spomenuo si je da, da je zanimanje deficitarno, ali imaju li nekakve nove interese, možda spajanje nekakve nekakvih različitih ovaj, područja ovaj, u Ono, imaju li poslovne planove? Pa možda, mislim, nas je, nas je jako malo. Nas je krenilo 50, evo sada na petoj godini će nas biti negdje otprilike 10 do 12. To što nas je malo ne znači da je fakultet toliko težak, nego ljudi se jednostavno ne prepoznaju, shvate da im je možda to gubljenje vremena na, na nešto što oni neće voliti raditi, stoga se e, na druga, drugi fakultet ili nađu posao, e, rade na osnovu onog što su završili u srednjoj školi. E, planove rijetko ko ima, zato što znate kakva je e, situacija u državi, pa oni idu na, na, na sistem šta god mi daš, radit ću samo da je u struci. Znači daj šta daš ili idemo u <laughs> Dublin. pa da, da. Pa, recimo naša struka je dobro prepoznata i dobro plaćena u Njemačkoj. Naš, naš fakultet, to jest e, naše zanimanje je čak prepoznato u Njemačkoj samo sa tri godine završene, navodno tako se ja čuo da, da ove dvije godine diplomskog studija ni ne priznaju. Mhm. <clears throat> Znači već sa onim zvanjem koji je kod nas e, bakalar ili prvostupnik gdje je zapravo ja bih rekla i osobno jer sam završila ovaj, da nekako ta, ta titula hm, apsolutno ništa ne znači negdje vani je zapravo mm. ovaj, dovoljna za, za otvoriti neka nova vrata onako pet godina je iza tebe, dosta si prošla s obzirom na ovaj svoj taj studijski život. E, možda e, nekakve savjete za nove iako je sad već akademska godina lagano ovaj, krenula, savjet za, za nove studente evo, koji se nađu prvenstveno u ovoj jako velikoj zgradi poljoprivrednog fakulteta, a onda sa svim ovaj, poteškoćama i izazovima što zapravo studenti bi trebali evo, znati iz perspektive svog kolege. Pa dobro, sad, to ovisi o svakom, svakom čovjeku posebno ko šta voli, pa malo teško nekom solid pamet, ali u svakom slučaju preporučio poljoprivredni fakultet. Kad god me neko pita, ja preporučim i kažem da bi ga ponovio. E, to je fakultet koji koji ima sve uvjete da neko stvarno uživa u, u svom obrazovanju. Naravno, slušam kolege s drugih fakulteta, neki nisu zadovoljni, nemaju uvjete, e, puno ih je na predavanju učionice male, kod nas su stvarno velike, imamo preko 70 praktikuma i laboratorija, E, što stvarno omogućava zanimljivu nastavu. Profesori su iznimno, iznimno susretljivi. Nikad još nije bilo problema da neki profesor mora ići zbog svog ponašanja recimo na etičko povjerenstvo ili tako nešto. E, I što se tiče mehanizacije same, preporučio bi svakome jer u tome, u tome budućnost, e, radi se stalno na konstrukciji novih strojeva, to su, ajmo reći, za onako laički, non stop se, se vrti oko nekih izuma. Stalno se vrti oko nečeg novog, e, da se poboljša i što to je dosta zanimljivo, recimo nekim, pogotovo dečkima, ali recimo ima i cura koji, koji se vide u tome i bez problema to polažu, čak sa, sa zadovoljstvom. Iza nas je Bolonja i bolonski proces, evo 12 godina već e, normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostacima onakvim kakvim, kakvim jesu. E, Poljoprivredni fakultet je prije e, godinu dana bio nositelj jednog projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u kojem smo željeli napraviti određene iskorake, htjeli smo stvari napraviti, odnosno standardizirati naše standarde zanimanja, ali i standarde kvalifikacija, upisati te standarde zanimanja i standarde kvalifikacija s jednim dijelom u nacionalnu klasifikaciju zanimanja, s druge strane u hrvatski e, registar Eh, ovaj, kvalifikacija. Eh, samim time smo uvidjeli potrebu s obzirom na 12 godina i s obzirom na tržišni sustav gospodarstva i dinamične promjene koje se odvijaju s obzirom na tehniku i tehnologiju koja je prisutna i u samoj poljoprivredi, jako intenzivna. Mi smo stvari na neki način išli u jednome segmentu da smo studijske programe dalje išli i proširiti i nadamo se da ćemo od iduće akademske godine se moći pohvaliti, da ćemo na prediplomskom studiju uvesti još jedan studijski program poljoprivreda i zaštita okoliša, a na diplomskom studiju išli bi u smislu uh, daljnjega one potrebe koja u stvari se nameće na sadašnjim uvjetima, ono što opet Evropska unija na neki način dodatno potiče, a to su stvari tehnički sustav i gospodarenje energijom kao takvom. Svakako da se tu javlja i e, poljoprivredna biotehnologija i jedan bi segment posebno dali na samome vrtlarstvu, znači na radno intenzivnim kulturama gdje u stvari obiteljska poljoprivredna gospodarstva treba i sebe naći i u stvari ono u čemu opet Hrvatska ima itekako velike komparativne prednosti koje bi trebala iskoristiti i na taj način u stvari pokušavamo se prilagoditi potrebama samoga tržišta. Moram reći da poljoprivredni fakultet jako dobro surađuje sa gospodarskim subjektima i da u sklopu tih gospodarskih subjekti u stvari kojega imamo jako dobre suradnje. E, također naši studenti idu i na stručnu praksu. E, uz to poljoprivredni fakultet ima i svoja tri pokušališta. Imamo pokušalište u Mandivčevcu gdje imamo e, koje je veličine tri hektara, e, tri hektara su u stvari vinogradi gdje studenti obavljaju određena, određena i istraživanja i određenu praksu po pitanju svega onoga što se tiče samoga vinogradarstva kao takvoga. Imamo također 50 hektara tu upravo nedaleko našoj e, nedaljnoj okruženju, to je u stvari pokušalište Krisa gdje se, obavlja, gdje se obavlja ovaj, ratarska proizvodnja kao takva. Imamo također projekat, ovaj, odnosno pokušalište Antunovac gdje imamo 8 hektara. Svakako da nam je želja naša pokušališta i proširiti, proizvodno tu mislim na kolege na zootehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo u toj namjeni, to bi bilo u stvari pokušalište Kozjak e, u kojem bi onda trebali se imati jednu zaokrušenu cjelinu po pitanju e, obavljanja e, studentske prakse. Svakako da ta pokušališta su u stvari naši poligoni za naš znanstveno, znanstveni rad, ne samo za nastav nego i znanstveni rad, tako da očekujemo da kroz ta naša pokušališta u stvari ona tehnologiju i onaj dio što se u znanstvenom dijelu radi bude tako, tako rekući jedna velika spona i mogućnost e, implementacije tih tehnologija i inovacija sa e, našim gospodarstvom. E, kreće nova, u stvari slijedi vam nova akademska godina, novi upisi, e, novi, nove aktivnosti, novi projekti. Evo što bi se kratko trebalo događati u akademskoj godini 2017-2018? Pa svakako mi ćemo nastaviti ovom dinamikom kako, kako smo i do sada radili. Normalna stvar, nama je cilj unaprijediti taj dio cjelokupne nastave. Moram reći da smo ove, do ove akademske godine uveli i ured za kvalitetu e, koji će dodatno se poboljšati rad sa studentima, a osim toga također imamo u vidu uvesti ured za karijeru studenata gdje bi u stvari pokušali e, dovesti određene gospodarske subjekte ili aktere u samoj poljoprivrednoj proizvodnji, e, organizirati e, jednom puta mjesečno takozvanu znanstvenu srijedu u kojem bi bili uključeni naši studenti, naši nastavnici, naše kolege alum, iz alumnija, znači naši bivši studenti, prijatelji poljoprivrednog fakulteta, u kojem ćemo evo dodatno pokušati napraviti jednu mrežu i gledajući pozitivno ono na stajalište koje nas očekuje po pitanju osnivanja poljoprivredne, e, odnosno agronomske komore kao takve, e, na neki način zastititi e, struku agronoma, ne da ona bude devolvirana u društvu, nego da ona nađe svoje određeno mjesto i na taj način ćemo u stvari pokušati povezati da u stvari imamo što je moguće veću zaposlivost naših, naših studenata. Ono što je veoma bitno i važno, želimo potaknuti kroz kroz Erasmus i Erasmus Plus, to je mobilnost naših studenata, ali ne samo ovaj, odlaznu mobilnost, nego svakako želimo povećati dolaznu mobilnost, rekao bih ne samo studenata, nego i nastavnika i na taj način u stvari pokušati napraviti određene iskorake. Moram reći da ono što nam slijedi sigurno u budućnosti, e, to je u stvari internacionalizacija naših studijskih programa, znači imamo e, već sada u planu uvođenje E, na odnosno na diplomskom studiju i studijskih programa na engleskom jeziku kao i na našim poslijediplomskim studijima odnosno na, na doktoratu i na taj način u stvari pokušati privući i inozemne studente stvarajući adekvatne, odnosno atraktivne programe. Najvjerojatnije ćemo ići u neke združene studijske programe, tako da ćemo i sa drugih e, sveučilišta, e, vanjskih dionika, znači unutar okvira Europske unije, u stvari pokušati naći jedne interdisciplinarne studijske programe koji će biti zainteresirani studenti ne samo iz Europske unije, nego i one zemlje koje su izvan e, EU. Evo i samo za kraj, iako vjerujem da ne postoji recept jer je duga povijest napretka Poljoprivrednog fakulteta, ali za ove novije, novije i mlađe sastavnice Osječkog sveučilišta, na koji način evo napredovati i stvarno biti jedan, e, ja bih rekla, e, kreator e, lokalnih politika evo, u lokalnoj zajednici i kod studenata, a i kod stručnih suradnika i nastavnika. Pa svakako ono što je najvažnije resurs svakoga fakulteta, to su stvari ljudi, treba ulaziti ulagati u ljude, treba stvoriti sustav u kojima će oni biti motivirani, zaraditi i treba da se fokusirati i dati našim studentima koji su izuzetno vrijedni, ali im treba stvoriti mogućnost i način da oni svoju kreativnost, i inovativnost na neki način pokažu i dokažu. Prema tome mi smo u postupku sigurno i poljoprivrednih fakulteta i sve druge sastavnice sa nekadašnje ekskatedre preći na jedan, jednu interakciju između studenta i profesora, to je na kraju krajeva i cjelokupna bolonjska polunski proces ide u tome smjeru i ako u tome budemo uspjeli i mi, a i druge sastavnice, onda nam slijedi nešto što će sigurno biti optimistično za opstanak i fakulteta e, i naših mladih ljudi. E, Mislim da je to najbolji recept za sve to. A svakako u znanstvenom smislu treba se javljati na e, projekte, treba stvarati određene istraživačke timove jer samo kroz istraživačke timove i kroz e, projekte koje se nude sada u Europskoj uniji kroz različite oblike i različite suradnje ovaj možemo zasigurno e, napraviti velike iskorake i pozicionirati pojedine fakultete pa i samo učilišta, ne samo u Hrvatskoj nego i na cjelokupnom europskom prostoru kao takvome.